Egunon Gusti, Gusti y bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar y Ratia. Hoy es eh, miércoles 20 de junio de 2012, ahora mismo tenemos una temperatura de 18 grados en Berriozar, 18 grados que se convertirán hasta en 30 conforme pase el día eh, un día caluroso el que tendremos hoy, aunque eso sí, no exento de riesgo de lluvias, un riesgo de lluvias que todavía nos acompañará en la tarde de hoy y es posible que también mañana, aunque poco a poco se irá despejando y ya para el fin de semana parece que solo nos acompañarán el sol y algunas nubes. Hoy en el magazine eh, Berrión hablaremos de nuestras próximas citas culturales que nos esperan aquí en Berriozar. Por de pronto tendremos este mismo sábado el esperado concierto de Marea y Bocanada y, como no, las eh, hogueras de San Juan, eh, que todo ello tendrá lugar el mismo día. Para hablarnos de eso tendremos con nosotros al técnico de Cultura, que nos contará todos los detalles sobre las próximas citas culturales en Berriozar. Pero antes de hablar con Fermín Irigoyen tendremos otras muchas cuestiones eh, que tratar, eso será en nuestro boletín eh, informativo, boletín informativo al que daremos comienzo en breves instantes con todas las noticias, tanto de Navarra como de la comarca de Pamplona y, como no, de Berriozar. Así que quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o en internet en eguzquiplaza.net porque el berrión de hoy va a comenzar. miércoles 20 de junio de 2012 comenzamos nuestro boletín eh, informativo con las noticias que afectan a Navarra y esta vez vaya si afectan en materia económica tenemos otra de esas eh, malas noticias que no nos gustaría dar nunca, pero que lamentablemente se repiten día sí y día también. Inasa Foil, la empresa de Irurzun, cierra su planta y deja en la calle a 168 trabajadores. La dirección de Inasa Foil puso fin a sus 56 años de historia con un escueto comunicado de 45 líneas. La empresa lamentó ayer el cierre irreversible de la factoría de Irurzun y el despido de sus 168 trabajadores por la pérdida de clientes, la entrada de nuevos competidores en el mercado como Turquía, Grecia y China y por la eh, disminución de los márgenes al incrementar los costes fijos y reducir el precio de venta de su producto. Esas fueron las razones que ofreció INASA a la, a la consejera de Industria, Lourdes Goicoechea, al comité y a la sociedad Navarra. La empresa ha presentado un expediente de regulación de empleo para despedir a 155 de sus 168 empleados. El periodo de consultas comienza hoy y ahora se abre un plazo de un mes para que la dirección y el comité, con cuatro delegados de comisiones, dos de Lab, uno de UGT, uno de Solidari y uno de CC, negocien la salida de estas personas. Así, la empresa parece que quiere llegar a un acuerdo cuanto antes. El periodo de consultas dura un mes, pero si alcanzamos un pacto antes de que concluya ese plazo, aplicaremos el expediente antes. Esas fueron las palabras de miembros de la dirección en el día de ayer. Durante los próximos meses quedarían en la planta de Irurzun 13 trabajadores para acometer las tareas relativas al cierre, según explicaron desde la dirección, pero estas fuentes no concretaron la fecha exacta en la que la factoría de papel de aluminio cerrará definitivamente. Puede ser en el transcurso de los próximos eh, tres meses, aunque no se ha especificado, como decimos, una fecha exacta. Los motivos que da la dirección eh, son eh, varios. Hace dos años la factoría de Irurzun fue comprada por la firma alemana de capital riesgo Bavaria Industrie Capital. Tras su entrada, inició una reestructuración de la compañía para hacerla sostenible como empresa independiente, según señaló INASA en una nota, mediante la reducción de costes eh, fijos en la primera mitad de 2011 estas medidas se tradujeron en 26 prejubilaciones y una reducción salarial del 8%. Parece que esas medidas no fueron suficientes para la empresa, puesto que ahora no son 26, sino 168 los trabajadores que quedan en la calle. Y nos vamos a Lecumberri. Hablamos eh, del asesinato de Asier La Bandera ocurrido en Lecumberri hace dos años y cuya sentencia se conoció ayer. Eh, y es que ha sido condenado a 18 años de cárcel el autor del asesinato, Sergio Fernando Ramos de Sousa, de 23 años, autor de la muerte del joven donostiarra Asier La Bandera en Lecumberri en enero de 2012. Ha sido condenado a 18 años de prisión y se le aplica la calificación de asesinato. El eh, pasado 26 de mayo, el jurado popular declaró al procesado Sergio Ramos de Sousa culpable de la muerte de Asier Lavandera. Ahora se concreta el tiempo de prisión. Junto a ello, el autor del crimen tendrá que indemnizar a los padres del joven muerto con 213.000 euros al 50%. El fallo acoge así la petición fiscal de 18 años de prisión y una indemnización de 200.000 euros, mientras que la acusación particular había elevado la demanda a 25 años de prisión y una indemnización de 300.000. El jurado consideró probado con 8 votos a favor que el acusado dio muerte a Asier Lavandera al haberle asestado tres navajazos sin que pudiera percibirse la víctima y después otros dos navajazos aprovechándose de que la bandera al intentar huir había caído al suelo y que se encontraba indefenso. El juez recoge en la sentencia que los navajazos se dieron contundentemente con evidente ánimo de causar el mayor mal posible que no podía ser otro que causar la muerte. Ramos, el acusado, no negó la autoría, pero dijo que actuó en su defensa. Y nos vamos a Pamplona, donde Sortzen y ha eh, realizado una curiosa protesta frente al Departamento de Educación. Y es que la agrupación Sortzen y Batúas entregó ayer un excremento de grandes dimensiones al consejero de Educación Navarro, José Iribas, para denunciar sus ataques al euskera y los recortes presupuestarios impuestos por el gobierno de Navarra. Además, la asociación reclamó un sistema educativo propio basado en un currículum básico Tal y como señaló Sortzen y Casbatúaz en un comunicado, su apuesta se basa en la creación de un sistema que tome como referencias al euskera y a la cultura vasca. Y realizaron ese acto de protesta para, según dijeron, devolver toda la mierda que han echado eh, los miembros del gobierno de Navarra y trabajar por un sistema educativo propio. Brevemente, antes de comenzar con las noticias de Berriozar, eh, recordamos que el concejal de nafarro Abay, Iñaki Cabasés será el encargado de lanzar el chupinazo de las fiestas de San Fermín de Pamplona el próximo 6 eh, de julio. El edil de Abay ha sido el elegido, eh, ya que el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha cumplido con la tradición no escrita de que ese honor rote durante la legislatura entre los grupos municipales de mayor a menor representación, costumbre que su predecesora Yolanda Barcina, por cierto, se saltó en más de una ocasión. En 2013 el turno le correspondería al Partido Socialista, mientras que en 2014 le tocaría a Bildu. Por su parte, Iñaki Cabases declaró estar encantado, muy satisfecho y muy orgulloso de gozar de ese enorme honor y apunto que su deseo es que las fiestas permitan abrir un cierto paréntesis que nos permita coger fuerzas para afrontar un, un futuro perdón, que se presenta incierto y complicado para muchísima gente. Ahora sí, llegamos eh, a nuestro bloque de noticias de Berriozar con la actualidad más cercana y comenzamos por los programas de cualificación profesional eh, inicial y es que ya está abierto el plazo para matricularse en este tipo de eh, sistema de, ciclo educativo. Son programas que preparan a sus alumnas y alumnos para alcanzar unas competencias profesionales propias de una cualificación de nivel 1 que darán la posibilidad de lograr una inserción sociolaboral satisfactoria a la vez que amplían las competencias básicas para proseguir los estudios en las diferentes enseñanzas. Están eh, dirigidos a jóvenes eh, mayores de 16 años y menores de 20 y eso sí, que no hayan obtenido el título de la ESO, que no hayan terminado la educación secundaria obligatoria. Para realizar la inscripción solo hay que acudir al centro elegido como primera opción hasta el próximo viernes 22 de junio en Berriozar. El único centro que oferta este tipo de programas es la Asociación Lanchotegui. Vamos ya con las diversas citas eh, culturales y de otra índole que tendremos en Berriozar para las próximas eh, fechas. En la noche del eh, sábado tendremos varias citas. La primera de ellas, como no podía ser de otra forma, es ese concierto del grupo Marea que presentará en eh, Berriozar dentro de su gira internacional el eh, disco En mi hambre mando yo. Eh, la apertura de puertas tendrá lugar a las 9 de la noche. A las 9 y media tocarán los también Boca Bocanada y a partir de las 11 de la noche llegará el turno de Marea. Aunque para todas aquellas personas eh, que no estén interesadas en el concierto de Marea, tendrán otro tipo de eh, citas, otro tipo de actividades en las que podrán eh, participar. Ese mismo día, 23 de junio, eh, con motivo de las hogueras de San Juan, el Ayuntamiento de Berriozar ha dispuesto que estas puedan celebrarse en el Paseo Basoa, en el tramo que está marcado cercano a la Escuela de Música. Por lo tanto, allí es donde tendrán lugar las hogueras eh, de San Juan, estas tradicionales eh, hogueras, aunque eso sí, habrá que cumplir una normativa que ya ha presentado el Ayuntamiento y que consiste en que las hogueras se realizarán dentro de la zona peatonal, jamás en la la hierba ni fuera de los límites eh, marcados y eh, habrá dos tipos de eh, hogueras, unas para saltar y otras más pequeñas para el asado de alimentos. Eso sí, tanto en unas como en otras, los materiales a quemar deben ser de combustión no tóxica, es decir, papel, cartón, maderas, etc. Y en ningún eh, momento podrán quemarse plásticos, goma espuma, aerosoles, neumáticos y en general cualquier producto inflamable o explosivo. Se pide respeto y cuidado con la zona y eso sí, en cuanto al eh, horario, eh, adelantan que las hogueras podrán empezar a prepararse a partir de las 5 de la tarde y por la noche deberán dejarse bien apagadas. aunque nos estemos acercando al verano, la preparación del próximo curso no se detiene. De hecho, el Ayuntamiento de Berriozar presentó recientemente su oferta de cursos eh, para el 2012-2013 eh, en el área de Cultura, Deportes y Juventud. En el eh, caso de los cursos del área de Cultura y Juventud, la inscripción podrá realizarse hasta el próximo sábado 23 de junio a través de la sede electrónica de la página web municipal berriozar.es o si no llamando al 012. Y para las actividades deportivas, la inscripción eh, podrá realizarse hasta el viernes en la oficina de deportes de 11 de la mañana a 1 del mediodía y en los propios clubes deportivos. Y otra actividad que tendrá lugar al final del verano, pero que ya se está preparando ahora, es el Berry Rock. Y es que ya han comenzado los preparativos de este certamen, preparativos que implican además a la ciudadanía, y es que el ayuntamiento quiere que los eh, vecinos y vecinas de Berriozar participen a la hora de elegir al grupo invitado que, tocará con los dos ganadores del concurso. Eh, los grupos entre los que podéis elegir son los siguientes. Dickers, los del gas, Lendacaris Muertos, Bashira, Amparo Sánchez, The Cherry Boppers, CSA Tech, Celse y Sonic Toys. En eh, esta encuesta, el grupo que más votos haya obtenido tocará en fiestas que debe Riozar el sábado 1 de septiembre junto con los dos grupos ganadores del Berry Rock 2012. Y un último aviso, y es que para este mismo viernes 22 de junio se ha convocado una reunión para hablar sobre el nuevo centro juvenil, sobre el nuevo Gastelecu o Gazteche y eh, para ello se ha convocado a todas las personas que estén interesadas en este tema a que acudan al Gaztelecu a las 7 de la tarde, al Gaztelecu no, perdón, a la Casa de Cultura, al Culturgune a las 7 de la tarde y en esta reunión se propondrán ideas para la construcción del nuevo centro juvenil, ideas que eh, pueden eh, ser en torno a la ubicación del local, el tipo de salas, el tipo de equipo que necesita el nuevo centro juvenil y todo lo que se os ocurra. Por lo tanto, si tenéis interés en este tema, recordad la cita a las 7 de la tarde el próximo viernes en el Culturgune, en la Casa de Cultura de Berriozar. Y ahora sí, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo.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 Deus esteko, Tira ba, aurrera eginen dugu, eta EHS ukarri entzuten ari ginen, espaloi galduak eh, kantuarekin, eta hementxe badugu gure estudioetan eh, Fermin irigoien kultura teknikaria. Eh, kaixo Fermin, egunon? Egun hon bai. E, gaurko honetan, e, ba, hori kultur eh, hitzordu garrantzitsuenak aipatuko ditugu datozen egunetarako, izan ere asteburu hau, bueno, nahiko kargatuta datorkigu, ezta? Da? Baditugu hitzordu desente eta oso garrantzitsuak urtean zehar, bueno, ba, e, gogotsu bueno, zain egon garenak, ez? Hoien hoien zain egon garenak eta dagoeneko hementxe ditugu hoietako bat e, Marea taldearen kontzertua, da talde berrio batarriarekin eh, batera ere. Bai, alase da. E, eh, Ilabeteak ia eh, joan den urtetik ari gara zera postkontzertu honi begira, eta bai, larun bat honetan bertan izango dugu, beraz, bueno, pues, erronka ez da makala, eta mm. pues, aurre egingo dugu, bai. Mm-hmm, bai, alase da, suposatzen dut, e, jende mordoa etorriko dela, berri ozarrera, e, ikusten hasiak gara ere, sare sozialetan, nola, marearen jarraitzaileek, e, estatu osoan, Euskal Herri osoan, eta hasiak diela planak egiten berri ozarrira etortzeko, ez dakitzen bat pertsona espero dituzue. Bueno, e, ez dakigu zehaz mehatz, e, joan den asterako bos mila sarreratik gora salduak e, ziren, hori Mariako zera pues, e, ordezkariek e, esana, eta provisioa bada 6 mila eta 6 mila lagunen artekoa. Mm-hmm. Eh, atzo horretaz aritu ginen, e, zera, pos, eta benetan guziok pentsaturik izango da, segurazki, Eh, hain zuzen ere berriozarrek inoiz erakarri duen e, e, orduera handiena, mm-hmm. orduan jente kopuruaren aldetik, beraz, pues bueno, eh, horrek nolabait eh, adierazten du, ze nolako garrantzia duen jardura honek. Mm Suposatzen dut, horretarako, bueno, galtza betelan ibiliko zaretela ere, e, gauza asko prestatu behar direlako, alako kontzertu batetarako, ez? Eta, bueno, eta segurtasuna, eta horrekin hainbat, hainbat, udaleko, e, hainbat alor, hainbat sail eh, hor elkarlanean ibiliko zineten, ez? Nola izan da prestaketa? Bueno, pues e, zaila, beretan amaika lan badira alde zaurretik eta guziei eiekin behar, baina bueno, esan behar da ez dela udalak soilik antolatutako jarduera, baizik eta eh, mareak, mm -hmm. internazional mailan egiten duen eh, gira honetan, e, zera eramaten duen ekipo osoarekin orduan, lehen bailen aipatu behar dugu, elkarlana izan dela. Mm -hmm. behar izugarriak dituzte, baina baitare esan behar da, posa, gira honetarako gauzak eienak prestaturik dakar dakartzatela eta bueno, benetan e, horiek antolakuntzaren aldetik eh, gauza asko prestaturik eh, dituzte. Hmm. Hori behin esana, esan behar da, guri ere <laughs> egokitu zaigula, bai, e, amaika buelta ematea gai ba-, batzuei. Azteko eta behin, esango dugu, pues, e, kokapena bera, e, erabakitzerakoan, pues, e, pentsatu bai genuen herrian non sarre, sartu alzeko litzaiguken aldako jarduera handia, eta azkenian gauzatu dugu futbol zelaian. Mhm. Eta bertan ere, pues, bueno, pues, eh, zenbait eh, gauza eta inguruko lanak eh, egokitzea ere tokatu zaigu. Lehen bailen, lehen zegoen belarra kendu dugu. Mm -hmm. Dagoenekoz jada zorua asfaltokoa da. Horrek errestuko ditu, pues, lanak, garbiketa eta inbeste, beste horren beste lan. Mhm. Baina horretarako ere, Gero, e, belar hori ez da jarriko, aldatuko da, nahiko zaharra eta futbolariek eskertuko dute, <laughs> baina pos, baita ere pos, kontratazio lanak eta berritzeko lanak eta hori pos, horren arabera ere e, kontratatu e, e, izan, e, behar izan dira. Mm Orduan, bueno, pues horre ere, eh, zera, eskertzen dugu baitare kirolarlotik egindako esfortzua. Beraz, e, bueno, hor martxan jarri bai izan zaete, kulturarloa, kirolarloa, e, se, eh, bueno, segurtasuna udaltzaingoa eta eta denetarik, ez? Zeren egun horretarako horren beste jenderekin, e, zakit, ez duk lehen aipatu bezala, berriozarrek inoiz hartu duen e, ba, kultura ekimenik handiena eta seguruenik e, e, jendetzarik handiena ere izan liteke do handienetako bat, e, gau, jende hori guztia herrian zehar eh, barriatuta ibiltzen denean, horrek ere izanen ditu bere, bueno, arriskuak eta bere hor kontuan izan beharrikoak. Bai, hor eh, esan behar da, pues bueno, egin dugula oso plan eh, handia, e, baita ere, pues e, mareako antolatzaileek hoiek e, e, zera kontzertu handiak antolatzen e, ohituak direnez gero, pues hartu beharreko neurriak ere esan dizkigute eta guk kasu zintzo <laughs> demonio egin dugu. <laughs> Eta bai, pues, e, udaltzaingoa implikatu da, e, trafikoa zera pues, moztuko da inguruko karriketatik, bideratuko da batez ere Agustino aldetik horra e, eh, aparkatzeko leku handia baitago. Mm -hmm. E, Iruin herriko mankomunitaterekin adostu dugu baita ere pues, e, reforzu moduko ze, autobus zerbitzuak izango direla arratsaldean honat etortzeko zein gero gauean bueltatzeko mm horren aldetik ere pues, beste lan batzuk izan dira e, kotxeak ere, eh, zera, zonalde horretatik kenduko ditugu, San Agustin kale osoa ustuko ditugu kotxez, ze hor, horren beste jende joan da, pues, eh, ez dugu nahi kotxeak eta pertsonak leku berberetik mhm. ibiltzea, zeren arriskutsua izango ba, bailitzeteke, mm eta horretarako, pues, bai, e, eh, zera, udaltzaingoaren lanak pues, behar beharrezkoak. Mhm. Gero e, baita ere beste udal zerbitzu batzuena, prestaketa lanak ere egin behar dira inguru zabal guzian, sarrerak, eh, emergentzietarako, den larrientetarako claro. bideak ere, pues, eh, alako ere muan prestatu eh, izan dira, eta hortan baitugu jotake gure eh, langileak, mm-hmm. eta gero, esan bezala, pues, bueno, pues, sei eta zazpi mila lagunen artean, denetariko portaerak izango bai. direnez gero, <laughs> batez ere garbiketa lanari ekingo zaio igandean bertan ze eremu hori pues pentsatzen dugu erabat garbi ez dela geratuko bestela. Ez ez jakina ez ez. E, udalak berriek zituen eh, salgai eh, prezio murriztuan hainbat eh, sarrera eta hoiek nola nola joan da hoien salmenta? Bueno, pues beste burua uste batzuk ekarri <laughs> dizkigu, baina oso ongi esan behar, zen hasiera batean 700 sarrera jarri genituen salgai, baina jendeak alde aurretik hoien erreserba egin behar zuen. Mm Eta gero guk erroldatuak zirela ziur, zera, pues, ziurtatu e, zazpireun eskari baino gehiago izan ziren, azken e, zehazmeaz bat, eta azkenean erabaki genuen beste larrogeita bat horiek ere eskatzea mareari eta guziei bose, irten bidea mm-hmm. ematea. Eta horiek dira hemen berrezarren e, zera, saluko direnak e, zera, erroldatuko, erroldatuei, eta baita pues, e, diruz e, udalak lagunduko dituena dituenak. Lagunduta mm-hmm. bai. eurotan bai. Tira, ba, horixe, marearen eta bokanadaren eh, kontzertuari dagokionez, Mm, eh, zerbait gehiago aipatu nahi zenuen, bai, gai honen eh, inguruan? Pues, eh, bai, esan gut jakin arazi nahi dugu honek, zera, pues, eragingo duela berriozar osoan, egun osoan zehar, eta baita hurrengo egunean ere, orduan jendeari, pues, hori, pues, ondo pasatzeko joaten direneik, eta pazientzia eskatu beharko diogu gainontzeko guziei. Bai, Udalaren aldetik aldik eta gehien e, egiten ari gara, eraginak gerota gutxiago edo, e, zera, ez, ez izateko, baina jende uolde honek dakarren eh, ondorioak, pues guztiok e, Bai, bai, pairatuko edo gozatuko ditugu. Bai, alaxe da, eta alaxe gertatu hori da alako kontzertu bat, alako kulture ekimen handi bat eh, prestatzen den bakoitzean, baina, bueno, suposatzen dugu berrio zarko jendarteak ere ba, begionez edo behintzat pazientziarekin eh, hartuko duela. Tira, beste eh, kontu batera, izan ere, egun horrietan bertan, larun bat honetan, San Juan e, suak eginen baitira, tradizio den legez gure herri honetan, baina e, tradizio aldatuz, eh, lekua aldatu eginen da orten, ez da? Mm, bai, aurten eh, berrikuntza dago horren aldetik. Azken urte luze hauetan, bueno, esan behar da, berrozaren hiru ere mutan egiten direla suak. E, alde beraienak antolatzen dituzte. Mm -hmm. e, zortziko parteko zean, e, lagun askok ere, zera, idearen inguruan eta eremu horretan ere egiten dituzte batzuk. Baina nagusiki eh, azken urte hauetan eh, Euskal Herria plazaren eremu soian mhm. egin izan dira. Aurten berriz... Eta dago horren soil. <laughs> Oh, urbanizatu egin da, aparkaleku berria da. Eta horren gainean, e, eh, amaika huelta eman ondoren, erabaki dugu ez zindela surik egin, ze izorratuko baita be, azpiko zorua. Naiz eta e, planteatu dugun area jartzea, edo mhm. bestelako leku batzuen gainean. Orduan, erabaki dugu aldatzea lekuz, alik eta lekurik urbilenera. Eta hori eh, eh, basoa pasealekua izango da. Bai, basoa pasealekua, baina gainera ez edonon, non, ez? Baizik eta horretarako propio prestatutako gune batean, ez? E, musika eskolatik urbil uste dut. Bai, e, basoa pasealekua, pues, e, jendea ibiltzeko zonaldea estua denez gero, pues, e, eta leku askotan e, zuaitzak inguruan dituen ez gero, pues, e, zinda edonon non e, sua, batez ere, handia baldin bada egin. Orduan, markatu aipatu dugu hain zuzen ere e, soilduen dagoen lekua, mm -hmm. ia zuaitzik ez dagoen lekua, eta bertan ere ikusi dugu pues, azken urte hauetan bi motatako suak egiten direla. Gero gehiago, pues, eh, nola afaria prestatzeko su txikiak, hortxin partetan egiteko, mm -hmm. Eta hoiek ez dute inolako arriskurik suposatzen eta bueno, pues, egin daitezke behar diren guziak zeren eremua pues, nahiko luze markatuko baitugu. Baina bai arazo gehiago izan daitezke beste zuekin. Zu eh, handiekin, Orduan horretarako e, markatuko dugu ze zonaldean egin daitezke, batez ere e, zera, e, zuaitzei ez eragiteko, baina baita ere e, markatuko dugu e, nolabaiteko e, perimetro bat, eta horren gainean, edo horren barruan egin beharko da asua. E, hmm. bakotzak ezin izango du, nahi izango duen guzia hartu. Mm. E, esan behar da, lorezainak e, beldur ditugula, <laughs> ze bai, erreko bai. den, zer den erreko, baina, bueno, uste genuen, udalak antolatzen ez badu ere, oso arrakastatxua dela, eta gero eta jende gehiago parte hartzen duela, jarduera honetan, hmm. eta bideratu behar genuela, egiten zen lekuen gandik alik eta urbilen, jendeak bos, e, eh, eh, giro honean egin alizateko. Mm bai, Orduan, hortan, eh, bueno, badakigu ere eragin batzuk, izango direla zera, eh, paseo bide horretan, baina horretarako ere pentsatu dugu, eh, gainera, e, eh, jakin arazi behar da, zorua ez daela nola nahikoa, berezia dela, eta bueno, pos, garbituko dugu lalekua, eta horren gainean zoru berezi hori berriro ere jarriko ba, dugula. Paratuko duzuela. Hmm. E, hor ere, eskatzen duzue, aurreko kasuan esaten genuen bezala, jendearen implikazioa, jendearen parte hartzera hori e, lekua zaintzeko eta gero garbi usteko Bai, jakina, sanot, eh, antolatzen ditugu gauza guzietan, e, udalaren asmoa bada jendeak e, eta oberen portatzea. Gainera honetan, eta ez dut esaten esateagatik, baizik eta aurreko urteetan portaerak ikusita, ez gara oso beldur. Mhm. Jendea mm -hmm. zintzo demone portatzen baita. <laughs> Ederki ba, e, Fermin Irigoien, e, kultur teknikaria berriozarko udalean, Mil esker, engurean izateagatik, kultur hitzordu hauek aipatzeagatik, Eta tira, animo aurretik daukazuen eh, lan guziarekin oraindik ere. Vale, mi esker zuei. Aio. Aio. Por que morir, tú no tienes por qué hacer colores, bacar ez tú. Esalatzeko ez que morir, tú no tienes por qué sentir. Niño, es de gaita de la colore, bacar es margo tú, bacar es un chico. aldi dazut zaitez begiratzen duzun ispiluan begietan ikusteko nortzaren Garri zaitez begiratzen Duzun izpiluan begietan ikusteko zer Bajar es Margot, tú, Bacar es tú a las andadas y me vomito gritando un sueño. No me quedan balas si me despierto y sigo durmiendo. No me des la espalda que me acomplejas con tu mirada. No me pasa nada que si me paran los pies. Creo que va a estallar una olla a presión dentro de mi cabeza. Creo que estoy decayendo, me muero de rabia, dame otra cerveza. No me miento, lo sé, no quiero comerme el mono Creo que debes marcharte, no sea que te grite y te mueras de susto. Y si quieres, vuelvo a las andadas. Y me vomito gritando un sueño y no me quedan balas me despierto y sigo durmiendo y no me doy la espalda, que me complejas con tu mirada y no me pasa nada. Que si me para los pies, que si me para los pies, que si me para los pies. Ya no me sale el sol, no me quito la ropa, ni al acostarme me come la desidia y pa' que no te toque tendrás que atarme. Se me ha ido el color, de en blanco y negro de tanto mirarme. Eta onaino iritsi gara berrion a, eh, eh, magazinean, berriozari irratiaren e, ba, aktualitate magazinean, e, ba, kulturitzorduei buruz hitz egin dugu, Fermin Irigoyen udal teknikariarekin, eta besterik etzaigu gelditzen, e, bihar ere hementxe izanen gaitu zuela, hori bai, goizeko sortziterdietatik e, aitzinera, gure albiste boletinarekin, eta goizeko bederatzietatik aurri ma, Berrión eh, Berrion eh, magazinarekin. Bihar arte beraz, eh, txintxoak izan eta ondo bizi, aio! Un sueño que está vivo y que vive por dentro Una rama de olivo que crece en el desierto Un grito que se escapa de